Mahabang oras. Ha? Yung pinaka-oras natin, 26. 10.20 din ng orasan natin. 10.26. 11. Yun Ayan. Ano 11.20? 11.20 na sa orasan ko. Hmm. Ayan na. Okay na yan. Ah, okay. Good. Naka-record na. Naka-record na ako? Naka-record na rin? Hmm. Naka-on ano na ba ako online? Ay. Sorry. Yan. Okay. So, konting re- review lang natong natunghaya natin sa nakaraan nating serye. Yung uh, okay, sa atin. <laughs> So, nung nakaraan nating pag-aaral, natong natunghaya natin na natapos natin yung ating series sa temptation, which is pinaka-main na emphasis or main scenario doon sa Genesis chapter 3. Uh, ah, pero ngayon, at makikita nga natin doon, balikan ko lang, na yung pagbagsak nila Adan at Eva sa tukso is displacing God, discrediting God, doubting God, dethroning God. Yan yung 4 Ds ng progress ng temptation sa kanilang buhay. At ngayon, nung bumagsak na nga sila after the fall na tinatawag, may malaking question, basic but big question. Anong nangyari after na matukso si Eva at Adan? And so yung nangyari is yung ating makikita sa mga susunod na kabanata o pangyayari which is from chapter 4 actually hanggang book ng revelation eh kung tutuusin. Pero ang gusto ko lang bigyan ng representation ay yung sa book of Genesis. At so ngayon, dadako tayo dito sa panibagong chapter at series ng ating pag-aaral dito sa chapter 4 ng Genesis. Pero so ngayon, data analysis muna tayo or survey o overview lamang. Napakayaman ng chapter na ito actually nung pinag-aaralan ko. Napakarami mga paksa na pwede nating uh, ah, talakayan so much na mga na mga paksa actually may kinalaman sa marriage may kinalaman sa unbeliever and believer may kinalaman sa work ng mga unbeliever at uh, may, may, may kinalaman sa kalandian ng mga babae mga ganyan meron dalawang asawa eh, na na nakita ko dito sa chapter 4 na pinangalanan kong si, si Mrs. Kembot at saka si Mrs. Kindat. Mga ganyan, mga anak sila o mga na mga napangasawa ng ng salahi ni Cain. So yung seduction and provocation ng mga kababaihan naging uso sa mga lahi o sa lahi ni Cain. So isa yon sa uh, maraming mga o, oh, mga subjects na pwede nating talakayin dito sa sa chapter na ito lalo na kung kung uh, kung kung may pag-aaral gusto ninyong malaman kung ano yung marka uh, marka na inilagay ni ng Diyos kay kay Cain nung siya pinalayas isa yon may mga nagsasabi sa panahong ito na 666 daw yon pag pero uh, uh, malabo pero magiging part natin yon ng ng konting pag-aaralan sa mga sandaling ito pero yun na overview lang tayo dito. Uh, pabibilisin ko lang tayo sa sa pagtalakay ng mga nakikita kong mga gusto kong matutunan ninyo sa sa chapter na ito. Okay, wag na nating patagalin ta. Medyo maram hindi naman to marami, pero kasi minsan marami ako nababanggit sa utak ko minsan. Okay? So, saan ba yung ano ko, yung ating ginger? So, okay, dito tayo sa chapter 4. Una nating talakayin is yung the power of two to change the world. Ayan. Okay, higo po na ako ha. The power of two to change the world. Kapansin-pansin kasi dito sa verse 1 na na-open yung chapter. Although, although no, ah, dapat kong uh, dapat kong ipaalam sa inyo na yung chapter division na yan, wala naman talaga yan sa original. And so kapag magbabasa kayo ng scripture ng Bible, huwag kayong padala minsan sa chapter division na parang parang panibag porket chapter 4 eh parang panibagong chapter iba ng senaryo hindi may may flow minsan na nangyayari so sa pagbabasa ninyo huwag kayong padala sa mga chapter division o kaya sa verse division mga ganyan and so maganda minsan na sa Bible kung ano yung Bible na hawak ninyo nakakatulong minsan yung mga pamagat eh na nilalagay ng mga translators natin o ng mga nag-publish ng ating Bible. Nakakatulong yon para minsan makita ninyo yung flow ng kwento. Pero wag kayong patangay sa chapter division. Kasi sa original, wala naman talaga yan. Binulang yan para magkaroon ng tulong sa tinatawag na citation. Anyway, pero dito sa sa sa chapter 4, kapansin-pansin ano, nasa verse 1, yung pambungad na mababasa natin dito, just considering yung chapter na chapter 4, no? Na makikita natin dito, itong ganitong statement. And Adam knew his wife. And <laughs> Adam knew his wife. Now, nab- kapansin-pansin yung ganyang kataga, no? At sinabi ko nga, o nilagay ko dito yung, yung point ng uh, the power of two to change the world. Kasi nung uh, nilikha nga ng Diyos si Adan at Eva, of course, wala pa naman silang mga anak eh. Although, sinasabi doon sa Genesis 1 verse 28 na sa Garden of Eden po lang, kung tutuusin, pwede silang magkaroon na ng anak. Pwede na silang magtalik doon. And so, ito, pagdating sa punto ng pagtatalik o ng sex, ang sex actually ay hindi bawal sa paningin ng Diyos. Kasi yung sex, nilikha ng Diyos, i-declare ng Diyos yung sex na good doon pa lang sa Garden of Eden. Kasi paano sila magpapakarami? Ayon dun sa ah, chapter 1 verse 28. Paano nila magaganap yung pagpapakarami? Hindi pa sila bumabagsak, ah. hindi pa sila natutokso kung hindi sila magsisex. So yung sex actually is napakabuti sa paningin ng Diyos. Ah, ang dami kong bagay na pwedeng masabi dyan sa totoo lang. That's why gusto ko yung Song of Solomons. But anyway, uh, ah, lalatigit sa ating may mga asawa dito, kapag ang sex ay hindi nyo dapat tingnan sa punto na kayo mag-asawa na bastos o kaya parang, ay, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. <laughs> Gusto ko lang tong sabihin, ano? Gusto ko lang tong sabihin. Actually, marami akong pwedeng masabi. Sa mga may asawa, sa mga tulad nating may asawa, alam ninyo, every time na nagsisex kayo ng asawa mo, you glorify the Lord. Bakit? Ay, pambihira. Isa, isa sa theology ah. Kapag kayo yung nagsisex, ina-express ninyo yung katotohanan ng Diyos bilang Trinidad. Yun yun ng Trinity in one nature. Ganon yun. Kaya ang sex ng mag-asawa ay hindi bastos. Ito'y kaluguran sa Diyos. Sa totoo lang. Kaya yung mag-asawa na kulang sa pagtatalik, ay Diyos ko, hindi kayo nagpe-praise and worship sa Lord niyan. Ang bihira. Ang mag-asawa dapat laging may lambingan. Of course, hindi ko naman sinasabing nakadepende sa emotional yung relasyon. Pero ang punto, ang gusto kong ipunto, ang sex is way ng mag-asawa to glorify the Lord. Hindi yan bastos, hindi yan pangit, hindi yan kadiri sa paningin ng Diyos. Actually, nanonood pa nga yun Diyos habang ginagawa ang pagtatalik ng mag-asawa at siya'y nalulugod na makita yun. Bakit? Expression yun ng Trinity. Naisip niyo na ba yun? Ha? Ha? No, sa ating mga may asawa? Expression ng Trinity ang sex. Kasi sa pamamagitan ng union, merong propagation, merong nabubuo the power of truth to change the world. Yun nga, sa isang sa point na sinasabi ko dito. Pero, meron akong ilang bagay na gustong sabihin pagdating dito sa phrase na in Adam knew his wife. Text sa scripture, lalo tigit sa Old Testament kapag babasahin ninyo, yung, yung word na sex ay ginagamit, ang katagang ginagamit ay ganito eh, new or knowledge knowledge. Okay? Knowledge, hindi head, na, hindi head knowledge, kundi intimate knowledge. Intimacy. And so pagdating sa tinatawag na, ito yung gusto kong paratingin dito, do, marami akong pwedeng masabi. Uh, etong tinatawag na the power of two to change the world ay kinakailangan yung mag-asawa ha, kung, kung gusto nila na magkaroon ng kapangyarihan na babago ng kanilang lipunan, kinakailangan na yung kanilang sex Okay? Yung kanilang pagtatalik ay dapat na nakapundasyon sa intimacy or truth. Hindi yan dapat magka, magkahiwalay, intimacy and truth. Okay? Nakapundasyon sa utos ng Diyos yung intimacy. Kasi ang sabi nga, oh, kung babalikan natin yung dito sa Genesis chapter 1 verse 28, ang sabi dito, and, and God blessed them and God said, may sinabi yung Diyos sa kanila. Ano yon? Be fruitful and multiply and replenish the earth. Pero bago maganap yung replenishing the earth, kinakailangan muna yung production or reproduction. Okay? kinakailangan nila ng reproduction. Ang daming bagay na sumasagi sa mind ko dito. Hindi ba kayo nagtataka? Ah, oh, minsan naisip ninyo, uh, pwede naman ang gawin ng Diyos nung nilikha niya sila Adan at Eva, merong automatic na nilikha rin siya ng mga anak nila. Pero hindi niya ginawa yun. Ibinigay niya yung ganong power ng reproduction sa dalawa. Bigay niyo yan? Kasi may gustong ipakita yung Diyos na sa union, sa pagkakaisa, Actually, better yung word na pagtatali kasi yung word na talik is tali eh. Tali yun eh. Nagtatali kayo. Sa, sa, sa isang union na nakapundasyon sa katotohanan o sa sinasabi ng Diyos, ito'y makapangyarihan. Okay? Ito'y makapangyarihan. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastor Ed Lapis sabi niya ganito eh. Matagal na ito actually, nandun pala ako sa Tarlac eh, pero nanote ko yung kanyang sinabi at hanggang ngayon hindi ko malimutan yung sinabi ni Pastor Ed, ni Pastor Ed Lapis. Sabi niya ganito, ang pag-ibig na hindi banal nakakalason. Ang pag-ibig na hindi banal nakakalason. And so ang point is ganito eh. Etong power of two to change the world, power of two ng babae at lalaki, ang babae at lalaki ay may kapangyarihan na baguhin ang kanilang lipunan kung yung kanilang kapangyarihan ay nakaugat sa pag-ibig na banal. O ang ibig ko sabihin, pag-ibig na alinsunod sa katotohanan ng Diyos. And so dito sa ating bayan, ang punto dito is actually na gusto kong iparating sa ganitong phrase o yung ganitong transition sa sa chapter 4 is ganito eh isinasagawa dito nila Adan at Eva after the fall yung utos ng Diyos na magpakarami sila. Pero isinasagawa nila yon sa legal na pamamaraan. Yun yung kanilang unang hakbang mula sa kanilang pagbagsak natuto na sila and so isa sa step ng kanilang uh, pagbangon ay yung mag magpropagate at gawin yung propagation na yun na alinsunod sa katotohanan ng Diyos. Okay? Now, para mas maunawaan natin yun sa panahong ito, maraming nagaganap na salot dito sa ating lipunan sa bansang Pilipinas, salot na sosyo-political na nagaganap sa ating bayan sapagkat yung mga lalaki at babae sa ating lipunan ay nagtatalik ng hindi banal. Ang ibig sabihin, laganap sa ating bayan yung tawag premarital sex eh. Pero ang tawag ko, illegal sex. In a sense na hindi alinsunod sa katotohanan ng Diyos. Kapag ang pagtatali ay ginawa na wala yung basbas ng Diyos, nakakakal sabi nga na Ed Lapis, nakakalaso niya. And so, punta ako sa ikalawang point. Part kasi kung bakit uh, kinakailangan yung tinatawag na propagation is for the sake ng legacy and governance. Kasi dito sa verse 28 ng chapter 1, na bagay na isinasagawa nila Ebat eh, Adan uh, eh, and Adam Yuhizor na ganun, nakakonekta yun kasi sa ganitong utos nga and multiply and replenish the earth and subdue the earth. That is, magkaroon ka ng pamamahala sa sanlibutan. And so, merong kinakailangan na legacy, that is, merong kinakailangan na mga supling o next generation na susunod. Okay? So yung legacy magaganap kung merong next generation. At yung next generation na yon is syempre walang iba kundi yung mga anak. And so yun yung legacy. Pero ito pa, pagdating sa tinatawag na subduing the earth, yung tungkulin ng mga magulang na ito o ng lalaki at babae o ng mag-asawa, mag-asawa sa paningin ng Diyos kasi binasbasan ng kasal, ay palakihin yung kanilang mga legacy na suplin, yung kanilang mga anak, palakihin sa kabutiang asal at sa takot sa Diyos upang itong mga supling na ito o yung mga anak na ito ay maging katuwang nila sa pamamahala sa lipunan o sa mundong ginagalawan nila. Okay? Na, medyo hinto muna ako dyan kasi may mga point akong gustong sabihin. So, out of this legacy and governance na principle na uh, na isinasakatuparan ni, ni Adan at Eva doon sa phrase na and Adam knew his wife sa intimate na knowledge or connection ng lalaki doon sa kanyang asawang babae na hindi lamang uh, connection ng laman kundi connection ng kaluluwa talagang tunay na pagmamahal ano uh, matututunan natin diyan yung mga ganito mga prinsipyo ang pagbubuntis under ng legacy and governance ang pagbubuntis ng babae, eh, dapat ko to sinulat, ano? pero gusto ko sabihin lang, ang pagbubuntis ng babae ay hindi, ay dapat na hindi udyok ng libog, kundi pagmamahal. Now, dito sa amin, kaya ako ginamit, maring kila Rambo, no, kasi conservative ang Baguio, pero sa amin dito, eh, katanggap-tanggap itong <laughs> salitang ito at da- dapat itong banggitin dito sa Dasmariñas, eh, kasi ang dami mga malilibog rito, mga kabataan. Okay? Now, yun nga, nabanggit ko kanina, ito yung point ko na gusto sabihin kanina pagdating sa tinatawag na premarital sex or illegal sex. Ang dami mga nagaganap na masamang bagay o salot sa ating lipunan sapagkat yung pagtatalik ayon sa disenyo at basbas na ibinigay ng Diyos dito ay hindi isinasagawa ng marami sa ating lipunan sa banal na pamamaraan. Kaya ang daming salot. Madaming salot sa ating lipunan. Kasi ang dami mga kababaihan at mga kalalakihan na isinagawa yung pagtatalik out of libog. Out of lust. At hindi love. Pero dito sa chapter 4, yung phrase na and Adam knew his wife, hindi yun libog. Actually, yung knew his wife dito, yun nga, sinabi ko sa inyo, sa, sa, sa inyo kanina, it's intimate knowledge. Ito'y pag-share o pagbabahagi ng kaluluwa ni Adam doon sa kanyang minamahal na asawa si Eva. At yan yung kulang sa panahong ito sa mga nag-aasawa. May ibang mga nag-aasawa lang, eh, lalo sa, higit sa Amerika na uso yung divorce. May, may ibang mga nag-aasawa sa totoo lang, nagpakasal, dahil gusto lang, dahil sa libog. Hindi mo na nakilala yung babae sa tamang uh, pamamaraan o kaya yung lalaki rin. <laughs> dami kong pwede masabi dyan, pero hinto muna ako kasi hindi yan yung pinakapaksa natin dito eh. Pero isa yan sa point ng problema na nagaganap sa ating lipunan ngayon kasi marami mga nabubuntis na buntis ng dahil sa libog si ate nyo at saka si Lois, mas marami silang alam dyan sa kanilang school kumpara sa akin. Sa totoo lang. Grabe. Ito pa, ang pag, and, and, and so therefore, ang pagbubuntis ay dapat na may basbas ng Diyos. Ibig sabihin, yung kama, yung bed, ay dapat na bed ng kasal. Yun yun. Ito pa, ang primarital at extramarital sex ay betrayal at paglalagay sa babae at sa kanyang magiging mga anak sa kahihiyan. Ay, grabe. Ang dami kong pwedeng masabi dito. Pero ang dami ko nang nasabi sa mga nakaraan, mga nakaraan na points eh. Pero sa totoo lang, ang dami kong masasabi dito. Yung punto na inilalagay ng isang lalaki o yung ng babae, yung kanyang sarili sa kahihiyan kapag nag-premarital sex. Ay, grabe. Kaya merong kasabihan, here comes the bride, six months inside. Grabe, may iba na ano pa, may iba na parang proud pa doon yeah, pupunta doon sa sa Dambana. Pero hindi lang ano, hindi lang siya yung makapunta doon physically kasi sa loob niya meron ng 6 months. Grabe. At yung lipunan natin, para sa kanila, hindi na yun serious. Parang part na yun ng, ng, ng, ng naturalesa, kumbaga. Okay lang na yun, natanawi na. Lalo tigit dito sa baba. O dito sa atin sa Dasmat. Ang bihira parang hindi na nangingimi yung, of course, may iba na, lalo yung, higit yung mga matatanda natin na parang pag makita yun, eh, gaganon sila, eh, mapapaano, grabe naman yan, landi naman kasi parang ganon. Pero sa mga, sa, sa, sa new generation, mga late millennials, sa new generation ng panahong ito, kapag buntis kang harap sa dambana, wala lang. Parang sinabi, uy, mahal talaga nilang isa't isa. Grabe. Yan, daming salot sa ating bayan. Kaya, kapag walang moral sa tahanan, kurap ang lipunan. Yan yung pinaka-point na gusto kong sabihin sa mga nakaraang sinabi kong yan eh. Kapag walang moral sa tahanan o sa mag-asawa, kurap ang lipunan. So just imagine yung tahanang Pilipino, ano? Just imagine ang tahanan at pamilyang Pilipino ay nakapundasyon sa, may, sa mag-asawang may moral. Yung may tunay na pagmamahalan tingin ninyo, anong mangyayari sa lipunan kapag yung tahanan ay may dalawang nagmamahalan, mag-asawa, lalaki at babae na binasbasan ng kasal? na kung saan laging magkasama sa hirap at ginhawa na yung lalaki hindi nasa abroad kundi kasama ng asawa mismo ang hirap alam niyo ito eh sa, at sa totoo lang part ito rin ang gusto kong sabihin dito marami kong masasabi alam niyo maraming nagsisipag abroad sa panahong ito eh Parang kausap ko lang ng master ko sa ganitong punto kaya masyadong fresh, fresh to sa mind ko. Pero alam niyo matagal nang uh, umaano sa mind ko, yung, yung, yung negative, kapag magka-separate, yung asawa, yung mag-asawa, kaya sa totoo lang, hindi ako kumbinsado na yung lalaki ka, na magtrabaho sa malayong lugar. lalo Lalating kahit nasabihin pa natin California pa yan o sa Europe. Sa totoo lang. Na, ah, minsan may mga kompromiso kung, kung titingnan ko yung disenyo ng Diyos, ang mag-asawa hindi dapat maghiwalay. Kasi kahit na marami kang uh, yung yung lalaki kunyari yung husband, kahit maraming uh, pera na nasasahod sa Europa, well, sabi natin sa London, kung separate siya sa kanyang asawa, do you think kalugod-lugod yun sa Diyos? Alam ko na hindi to sikat na view, no? pero titindigan ko to, hindi ako naniniwala na kalooban yun ng Diyos na yung asawa, yung husband, ma-separate sa kanyang asawang babae na nasa Pilipinas tapos siya nasa London. Ano ba't nag- asawa kayo? Tapos ipapalisot yung lipunang Pilipino eh, o yung Pilipinas ay ano, uh, mahirap. Yes, mahirap tayo dito pero kung, kung, kung, kung ikaw ay isang Kristiyano, kung isang tao ay Kristiyano, maniniwala ka sa provision ng Diyos. Kaya sa totoo lang, bilang Kristiyano, bilang Kristiyano, hindi to sikat na, na idea. Ah. Kahit nga minsan sa mga kristyanong simbahan dito, pero titintigan ko to. Hindi ako naniniwala kailanman na ang isang lalaki o yung mag-asawa ay dapat na ma-separate by distance part siya ng sinumpaan na tipan sa dambana for better or worse, for sickness or by poor or mga ganun. Nakalimutan ko yung mga way ng statement. Sa kahirapan man o sa kasaganahan, till death do us part. Yun yun eh pwede mag-separate ang mag-asawa. So, kahit na dito sa Pilipinas, maghirap kayo, parang nang sinumpaan eh. For, uh, for riches, for poorer, ganyan. Ang mahalaga magkasama. Kasi kung ano, kung ang lalaki, kung yung husband wala sa bahay, o sino yung titingalain ng mga bata sa tahanan upang maging kanilang padre de pamilya? Aber, di ba? bihira. Kaya ang dami mga siraulong bata ngayon sa panahon ito kasi walang padre di pamilya sa bahay. O kaya madre di pamilya. Separate din yung ano eh. Nasa ibang lugar din yung nanay. Tapos eh, magugulat yung mga uh, socio-political analyst dito sa ating bayan na kung saan eh, nasabihin ang dami mga garapal na mga kabataan ngayon sa lipunan natin. Tapos hindi nila makita na yung abroad is part ng problem. Oh, grabe. Iniisip ko rin, nasaan yung nationalism sa spirit natin mga Pilipino? Ako, Christian nationalist ako sa, sa, sa pananaw ko. Christian, meron akong tinatawag na Christian nationalism. That is, pinagdudugtong ko yung provision ng Diyos sa ating bansa. And then, nilalagyan ko ng Kristiyanong uh, pananaw na kahit nandito ako sa bansang Pilipinas at yung currency ng pera dito ay mababa, okay lang yun. Okay lang yan, basta't kasama ko yung Diyos o kasama ko yung asawa ko at kasama ko yung Diyos yung kanyang provision. Now, sa panahong ito, napakaganda eh, kasi meron ng tinatawag na globalization na kung saan gaya ko, kahit wala ako sa abroad, pero yung sahod ko, I mean, <laughs> I mean pwede ako makapag-work uh, through online, ganun. Eh, eh, part yun ng blessing ng technology sa panahong ito. Pero ang punto ko lang, kita nyo, ang dami ko tuloy nasabi, ang dami kong pambagay na sasabihin, no? Ano, oh, 11.40 na, eh, ganun. Meron pa akong 20 minutes. Ang punto ko lang, pero tandaan niyo to ha. Ah. Ito siguro ang gustong sabi, bigyang sabihin ng Holy Spirit sa atin. Huwag kayo... Eh, ah, yan. Thank you ma. Thank you ma. Hindi talaga ako naniniwala titindigan ko to pambihira. Kinakata ko dito yung ano ko. Hindi ako naniniwala na ang mag-asawa dapat mag-separate. No, minsan sa amin dalawa ni Mrs. madalas ako magdiro ng ganyan. Na, punta kaya ako sa Australia na para mga ganun pwede ako pupunta ng Australia basta't kasama ko si Mrs. Walang problem. Parang tulad din ng master ko. Sabi nila may offer sa kanya sa Canada for ministry. Pero ang sabi ng master ko, pupunta ako ng Canada basta't kasama si Mrs. at kasama yung mga anak namin. And that's a good dream magandang ano yon prayer request sa Panginoon. At ganun din sa akin, kung sakaling dalhin ako sa London, basta, ay, sigurado, si Marwin, yun din, sama ako. <laughs> eh, lang, ako pa nga lang dyan. Mapunta lang ako dyan sa grocery. Hinahanap na agad ako ng mga yan eh. Oh, si Calvin eh, mapunta lang ako ng siya. Iyak-iyak na, where's tatay, where's tatay? Ang bihira. Pero yan yung isa sa part ng pagmamalaki ko na yung aking asawa at yung aking anak ay eh, talagang intimate na intimate sa akin. Mawala lang ako eh. Talagang ano eh. So, eh, pero, eh, pero ito na. Ito, ito gusto ko lang sabihin eh. Magan, alam niyo, uh, alam ko may iba't iba tayong personality ano, may iba't iba tayong personality pero sa ating mga may asawa no, na dito. Uh, and, and I believe kahit siguro sa iba ninyo mga kakilala, sabihin ko lang ito para meron din kayong may share ano. And eh, hindi lang ito sinasabi ko sa atin. Pero gusto ko lang sabihin ito sa principle. Alam niyo sa akin, sa akin na lang kunyari lalaki. Uh, tinitingnan ko yung, kumbaga, yung visa ng aking pagmamahal kay Mrs. sa level, kumbaga, ng kanyang kasabikan sa akin. Yung, yung, yung point na parang hindi siya sanay na nawala ako. Ganon. So, minsan, sa inyo, no, sa, lalo sa may mga asawa sa atin dito, gano'n ba kasabik si Mrs.? sa'yo. Na, pag sinabi kong sabik, no, minsan kasi parang pangit yung word na sabik eh. Pero banal na sabik yung ibig ko sabihin ha. Ah. <laughs> mean, gaano ba kasabig si Mrs. na kapag kunyari, mahiwalay ka lang, kunyari, may isang linggo kang pupuntahan sa isang lugar, eh nangangamba na siya sa'yo. Ganyan. Para sa akin, ano yan, isa yung magandang connection at ebidensya ng pagiging intimate. Nasanay si Mrs. na laging kasama si Mr. At ganun din si Mr. kasama si Mrs. Ay, nako. And Adam knew his wife napakagandang transition after the fall. Huh? Ay, dami ko masasabi. Pambihira. Biruin niya yun. Yung unang solution after the fall, unang hakbang ng pagbangon ay intimacy ng mag-asawa. Ha! Oh, grabe. Diyos ko, napakayamang katotohanan. Ay, grabe after the fall, marami naman silang dapat na pwedeng gawin. Pwedeng mag-offer ng mga sacrifices, ganyan. Pero yung unang ipinakita na emphasis ni Moises sa chapter 4, <laughs> eh, ay, ay sex eh. Intimacy na mag-asawa. Oh, grabe. Ang point is, ang intimacy ng mag-asawa is a power to change the world. Kung ah. nagmamahalan kayo, may kapangyarihan kayong bumago ng lipunan na ginagalawan ninyo. Oo, ang dami ko masasabi dyan. Ulitin ko yan. Kapag nagmamahalan si Mr. at si Mrs., kaya nilang bag, mayroon silang kapangyarihan na bakuhin ang lipunan na ginagalawan nila okay, tigil na muna ako dyan. Ta dami kong ano, mawala ako saan. Lumalakad ang oras. Okay, 15 minutes. Then, isa pang observation na pwede kong mabanggit dito ay yung tinatawag kong time skip. Okay? Kung paano sa One Piece merong 2 years na time skip, merong tinatawag na time skip rin dito. Medyo siguro mahaba-haba ito. May mga notes ako mahaba-haba pero Merong skip sa tinatawag na pagitan ng 3 verse 24 at 4 verse 1 at saka 4 verse 1 at 4 verse 2 at 3. Time skip. Ang ibig sabihin, merong tinatawag na time period na gap. Nang ibig ko sabihin, kunyari, pagkatapos ng verse 24 sa chapter 3, nung sila'y pinalaya sa Garden of Eden, hindi yun nangangahulugan na pagpasok ng chapter 4, parang ang dating kinabukasan hindi ganoon, parang o oh, yun, bukas agad. Na parang yun nangyari sa verse 24 ng chapter 3 ng Genesis ay yesterday lang. Kahapon lang, hindi yun. May lumipas na mga panahon. May mga lumipas na mga panahon. Okay? Now, uh, okay, marami pa akong sasabihin pero isaglit ko na lang kasi medyo mahaba-haba ito ba yan eh. May tatlong views ng time skip sa pag-unawa ng time skip at na makikita tayo dito. Okay? Una, uh, yung unang view ay si Cain at Abel ay hindi mga unang anak ni Adan at Eva. Okay? Si, Ka- si Cain at Abel ay hindi mga unang anak ni Adan at Eva. Yan yung first view. At ganito yung explanation. Maaring ang mga unang anak kasi nila Adan at Eva ay mga babae. Okay? That's why pwedeng i-interpret interpret yung phrase na I have gotten naman from the Lord dito sa verse 1 kasi nga nung magbuntis na si si ano si Eva sinabi niya at sinabi nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon now yun, yun nga dahil nang sinabi ko kanina Calvinist hindi natin alam kung an, ilan yung taon ng pagitan sa pagitan ng verse 24 ng chapter 3 at saka verse 1 ng chapter 4. Okay? Pero dito, makikita natin na nabuntis na si Eva. And so, ang point ng, ng first view na ito ay maaring hindi sina Cain at Abel ang mga unang anak ni na Adan at Eva. Unang anak in a sense na kasi, ma- mamaya sabihin ko, maaring ang mga unang anak nila Adan at Eva ay mga babae. And so siguro, first time na naging anak ni ni Eva na lalaki si Cain. That's why nasabi na dito sa verse 1, I said, I have, I have gotten a man from the Lord. Hindi niya naman sasabihin na nagkaroon siya ng lalaki sa Panginoon kung ah uh, uh, tawag dito kung meron siyang unang uh, anak na lalaki na ganun. and then second view is according kay Adam Clark si Cain, si Cain, nagbisaya tuloy ako, Cain. <laughs> si Cain at Abel ang siyang, ito yung second view ha, ah. si Cain at Abel ang siyang talagang mga unang anak nila, Adan at Eva. So, sila Cain at Abel yung siyang unang anak. At sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga naging asawa ay ang kanilang mga bunsong kapatid na babae. So let's say na sina Cain at Abel yun talagang unang mga anak, pero pagkatapos ng ipanganak, may mga sumunod pa mga anak, mga babae na. And so, uh, sinasabi ni ito, ito, sinasabi ni Adam Clark na 128 daw yung date o yung taon ng mundo nang mamatay si Cain, uh, nang mamatay si Abel. Ulitin ko ah, yung petsa ng daigdig ng time na yon ay 128 year of the world, kumbaga. At yung petsa daw ng kamatayan ni Abel ay nung 128 na, na year na ng mundo. And so, maaring 125 or 120 years, 120 years old si Abel nang namatay. Okay? So kung sakaling 128 o 129 years old na yung mundo nung panahon yon, posible na, ma, na siguro 125 or 126 yung edad ni ni Abel nung namatay siya o nung pinatay siya ng kanyang kapatid. Kasi remember na nang nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, mga matured na sila eh. Hindi kinakailangan lumaki na nila Adan at Eva kasi mga matured na sila. Hindi na sila mga baby. That's after ng Eden, pwede agad mabuntis si Eva. Actually, sa Eden pa nga lang, pwede nang mabuntis si, si Eva. Pero ang point is, pag after ng after ng pag-alis nila sa Garden of Eden, pwede nang pwede nang mabuntis na si, si Eva. Hindi na kinakailangang maghintay pa ng parang maging 17 years old si Eva o yung pwede nang mga anak, gano'n. May mahabang time skip sa pagitan ng verse 1 at verse 2 at verse 3 dito. Uh, ah, got naman from the Lord and she again bare his brother Abel. So of course, kung uh, kung kung aanuin natin ano, so merong 9 months na pagbubuntis, And then pagkatapos nun, siguro merong pahinga. Ewan ko kung ilang buwan na, na mahinga si, si Eva bago siya uli na buntis kay, kay, kay Abel. Pero dito sa verse 2, ayun, uh, si Abel naman. So, panibagong 9 months na naman. And then, pagkasabi kasi dito, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Biglang panibagong time skip na naman. Kasi pagkatapos sabihin na naipanganak si Cain, naipanganak si Abel, ipinakita dito na sila yung mga nagtatrabaho na. So, ang, ang ibig sabihin, mga mature na sila. Kaya na nila magtrabaho. And so, Actually, sa verse 17 pa nga lang, dito sa chapter 4, mababasa natin na meron ng asawa si Cain. And so, ang point is, uh, nung nagtatrabaho na itong sina Abel at Cain, ang daming papasok na information sa mind kasi so dinadahan-dahan ko. Uh, it could be na may iba na naniniwala na nung time daw na yon uh, ah, mag-aasawa daw yung tao 60 years old pero hindi ako naniniwala ng ganun eh Uh, sa Adam Clark, naniniwala na pwedeng 19 o 20 years old, may asawa na si uh, si Cain at saka si Abel. Okay? Now, hindi natin alam yung pagitan ng taon o yung tanda ng magkapatid na ito sa bawat isa. So, panganay si Cain, next si Abel, hindi ko alam kung ilang taon yung kanilang pagitan. Siguro one year. So, kung si Cain ay sabihin natin naging 20 years old, o 19 years old na kung saan farmer na siya, si, si Abela pwede nating sabihin mga 18 or 17 years old na kung saan shepherd naman siya. Pero ang point, mga mature na sila. At sa time na yon, uh, ah, pwede na silang mag-asawa. And so kung uh, kung tama yung position o yung first view na hindi sila yung mga unang anak nila Adan at Eva, kundi may mga babae na. So, it could be na mga ang inasawa ni Cain at saka ni Abel ay yung kanila mga ate. O kaya yung mga kasabayan nila siguro na na mga babae. O kung sakali, kung sakaling sila man yung mga unang anak nila Adan at Eva, maaring yung mga sumunod sa kanila na mga babae, yun yung kanilang mga naging asawa. And then, of course, kayo mga babae, just calculate the regla. <laughs> kung kailan pwede mabuntis yung babae, 15 years old, 16 years old. So kung siguro, kung si, kung si Cain o si Abel, let's say si Abel na lang, ay 17 years old, siguro yung kanyang kapatid, baka 15 years old, so 16 years old. O kung sakaling patandayin pa natin sila nung time na ito na farmer and, and then shepherd na sila, uh, let's say 20 years old sila, siguro merong babae na kapatid sila, 17 years old. And so, posible na pwedeng, uh, pwede na, na, na ano, pwede na sila mag-asawa at pwede magkaanak din. That's why, ang gustong sabihin dito is, sa time skip na ito, uh, kasi pag, pag ninyo to kasi, no, uh, to, sabihin ko pa tong third para hindi na ako magtagal. Kain at Abel mga kabaw, mga, ka, mga kakaibang anak na lalaki. Pero, ito. Kasi dito sa chapter 4, pag, pag kung pagbabasahin nyo to, karaniwang tanong dito ng mga skeptiko, nung pinalayas na ni ng, ng Panginoon si ano si Cain mula sa lupain yon na kanilang tinitirhan, actually ah, sa mga komentarista yung yung tinitirhan na lupain nung time na yon nila Adan at Eva kasama yung kanilang mga anak ay malapit lang sa Garden of Eden. And so, uh, tinawag nila yung, yung ganong place na Adama. Something na place of uh, the presence or the face of the Lord na kung saan doon nila pwedeng ma-worship yung Panginoon. And so, nung pinalayas ng Diyos si, si Cain, iyon ang dahilan kung bakit nasabi ni Cain na palalayasin mo ako sa iyong harapan, sa iyong presence. Kasi yung kanilang tinitirhan ay idineclare nila ni Adan at Eva na place of worship, place of service sa Panginoon. So nung pinalaya si Cain, uh, pinalaya siya mula sa place na yun, from the presence of the Lord. At sa kanyang paglayas, merong binanggit kasi si Cain na may mga tao na kapag matagpuan siya, papatayin siya. <laughs> So, ang point is, akala ko ba, uh, sina Adan at Eva yung unang nilikha. Sila na yung mga unang tao nilikha. Eh, ba't may mga tao dito? Tapos, saan kukunin ni Adan yung kanyang asawa? Kasi sa, sa saan ba to? Sa verse 17 dito sa chapter 4, sinasabi rin, and Cain knew his wife. That is, sumiping siya sa kanyang asawa. And so saan makukuha ni, ni Cain yung kanyang asawa? At saan nagmula yung mga tao sa paligid niya na kinakakatakutan niya na papatay sa kanya? Tapos sa sagot na binibigay ng mga komentarista, ayun nga, ito sa mga tributes na ito na yung una sa sinabi ko sa first view sa sa sa, sa, sa, sa second view pero hindi ko nabalikan pero ang punto lang is uh, ganito Nung si Cain ay ay pinalayas na ng Panginoon mula doon sa kanilang tinitirhan. Posible na, may, na yung mga tao doon sa lugar na kanyang pupuntahan ay sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Siguro sinabihan sila ng kanilang ama na si Adan na humayo, ka, humayo kayo kasi kinakailangan nating isubdue yung yung mundo. Oh. Kinakailangan nating uh, uh, uh, tawag dito, parang ipopulate ito, ganyan. So bilang pagsunod sa sinasabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 28. And so, yung kanyang pagkatakot na may papatay sa kanya doon is ayon sa mga komentarista, pwedeng mga hulugan na may mga kamag-anak doon si Abel na pwedeng mag-seek o maghanap ng paghihigante sa kanya. Yun yung point. Pero ang point lang is, yung mga tao na nando doon is nagmula pa rin kina Adan at Eva. That's why nandirito yung mga views na ito eh. Na, si, na, na possible na si Cain at Abel ay hindi mga unang anak ni Adan at Eva or kung sila man, yung mga unang mga anak, may mga sumunod pa sa kanila. At kung si si Abel ay namatay 120 years uh, uh, na yung mundo ng panahong yon ay 128 years old na yung mundo Just imagine this, no? Uh, let's say na, paano ba, uh, second year, ikalawang taon ng mundo ng panahon na yon. That is nung, kung naniniwala tayo sa 24 oras na paglalang sa Genesis chapter 1, uh, pwede nating maging part ng calculation yon. Pero let's say day 1, ay not, uh, merong anim na araw, doon sa sa Genesis chapter 1 and then doon sa sa chapter 2 sa Garden of Eden hindi natin alam kung mga ilang taon o buwan silang namalagi doon pero let's say let's say na siguro one year lang ganyan so let's say na uh, merong one year and a half na na lumipas sa mundo ng panahon yon and, and then paglabas nila ng Garden of Eden mayroong uh, let's say na pagitan ng sabihin lang natin na 2 years bago ipanganak si Cain at saka si Abel, meron ng 3 years na lumipas. Just for the second example, Ah. And so, kung 128 years old na yung yung mundo nang mamatay si si Abel, ayon sa calculation ni Adam Clark, meron ng 6 generations mula sa lahi ni Adin sa, mula sa lahi ni Adan nung panahong yon. 6 generations. Kasi kung pwede mag-asawa na yung tao, Ay. age ng 17 years old siya o 20 years old, i-divide ninyo, hindi ako mathematician, no? pero i-divide ninyo yung 128 o yung 120 lang, just for the sake ng ano, sa, sa, sa 20. At makakakita kayo ng 6 eh, 6 generations ang possible. So yung mga tao doon na na kinatatakutan ni ni Cain na pwedeng pumatay sa kanya, it could be may mga kamag-anak doon si Abel na pwedeng mag-seek ng paghihigante o ng revenge sa kanya. Okay? So, yan yung time skip na gusto kong maging aware lang kayo dito. Okay? Na part ng ating, day, ng ating data analysis. Okay. Uh, lastly, dito na ako magtatapos. About kay, kay Cain at sa kay Abel, ay hindi, mamili na lang ako dito kasi tatagal pa ako sa iba. Okay. Yung makikita ninyong sacrifices ni Cain at saka ni Abel, dito sa chapter na ito, wag ninyo tong isipin na parang mosaic na na mosaic sacrifices na parang pag binasa nyo ito, ang iisipin niyo agad yung way ng paghahandog na mayroon sa panahon ni Moises. Remember, hindi pa buhay si Moises at wala pang sampung utos o kautosan ni Moises sa panahong ito. And so, yung paghahandog dito ay primo sa period pa. Wala pa si Moises, wala pa yung kautosan ni Moises. At hindi ito primaryong may kinalaman sa pagpapatawad, pagpapatawad ng kasalanan. Uh, it, it, it, basically, ito ay may kinalaman lang sa pagsamba sa Panginoon. Pero pag-uusapan natin yan bilang part ng ating sermon sa mga susunod na na pag-aaral natin. And then, uh, isa pa rin pala, no, gusto ko lang malaman ninyo, sa time na ito, bagamat merong animal sacrifice na ginagawa dyan, yung mga tao sa time na ito hindi pa kumakain ng karne. Kasi naganap lang yung pagkain ng karne kapag babasahin ninyo sa Genesis chapter 9 verse 3. Okay, Genesis 9 verse 3 after ng baha, after the flood. So, noong mga panahong ito, kung, kung gagamitin natin ang datos ng Genesis chapter 9 verse 3, it could be na si, kahit nung panahon ni Noah, bago pa yung bahay, hindi pa kumakain ng karne yung mga tao. Pero kasi sa Mosaic period, yung inaalay na hayo, pwedeng kainin kasi yun eh, ng, ng mga pare o ng saserdote, ng mga libita, ganyan. Pero dito, hindi pa kumakain ng karne ang mga tao. But, base sa datos ng uh, ah, 9 verse 3. So maaring vegetarian pa sila. Pero hindi ako masyadong dogmatic dito. Pero since may ganung utos yung Panginoon sa 9 verse 3 ng Genesis, it could be na hindi pa talaga kumakain ng karne yung mga tao. Maaring vegetarian pa sila. And then lastly, uh, The Murder of Abel, uh, ah, wag ko nang talakayan kasi tatalakayan natin yan. Ito yung last, yung marka ni Cain. May mga nagsasabi na yung marka ay sungay daw sa noo. Kasi nga, nung pinatay niya si Abel, ano, bibigyan siya ng marka para hindi daw siya patayin sa lugar na kanyang pupuntahan. Para yung mga makakita ng kanyang marka, matakot o magsabing, oh, hindi siya dapat patayin. Pero yung naging question ng mga theologians at saka mga komentarista, ano yung markang yon? Ang sabi ng iba, sungay sa noo. May iba naman karamdaman, ketong sa muka, maiba. Um, ba, ba, ba, ba, by the way pala, uh, itong mga view na ito, natutunan ko kay John Hill, isang komentarista. Sabi ng iba, halimaw na muka. Pumangit yung kanyang mukha, naging halimaw yung tsura, ganyan. May iba naman nagsabi matinding rayuma, parang kahit saan siya pupunta, parang nanginginig siya, may rayuma, parang ganun, masakit yung mga kasukasuhan, something ganyan. May iba naman na nagsasabi na kahit saan siya pumunta, lagi may lindol. So yun daw yung parang sign o mark may iba naman, nakasama niya yung aso ni, ni Abel na tagapagbantay ng mga tupa o ng mga hayop ni Abel. Lagi siyang sinasamahan daw noon para magsilbing babala sa mga kamag-anak ni Abel na, Hoy, huwag kayong, maghimag, huwag kayong maghigante. Yan. Kasi makikita nila yung paboritong aso ni Abel. Isa yan. And then may iba na lang sasabi, yung pangalan ng Diyos daw yung isinulat sa kanyang noo. Yung nakakatakot daw na pangalan ng Diyos, hindi ko alam kung ano yun. And then may iba, which is yung pinaka-view na nagugustuhan ko, ito ay himala. That is to say, ipapreserve lang yung buhay niya sa kahit saan siyang lugar mapunta, na hindi siya mapapatay. Na kahit mapasok siya sa mga mararahas na sitwasyon o mga dangerous na situation sa piling ng mga tao, lagi at laging may paraan upang hindi siya mapatay. At yun ay laging, ang sabi ni John, ang sabi ni, ni Adam Clark, yun daw yung siyang laging magpapaalala kay Abel ng kabutihan ng Diyos upang siya ay magbalik loob sa Panginoon. Na kapag siya ay nasasadlak sa mga panganib ng buhay, lagi niyang marirealize o mararanasan yung pagliligtas ng Diyos and therefore pwede siyang ma-inspire o maudyukan na manumbalik sa Panginoon. Kasi na-experience niya yung habag at yung kalinga ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay? So yan yung ating overview dito sa chapter 4. Marami pang mga bagay-bagay pero yan yung gusto ko lang na sabihin. At sa mga next na pag-aaral natin, pupunta tayo sa isang sa gusto kong team na talakayin natin dito sa chapter na ito bilang ating sermon. Okay? So, let's pray. Okay. Panginoon, napakarami pong bagay na pwedeng matutunan at aralin dito po sa chapter 4 ng Genesis. Pero nagpapasalamat kami sa ganitong pagkakataon na pwede naming mabilis na pagbulayan yung mga bagay-bagay dito. And so Lord, uh, ihanda niyo po kami sa panibagong pag-aaral ng chapter na ito, lalo sa isang tema na pag-aaralan po namin dito. Patuloy po kayong mangusap sa amin at gamitin mo yung mensaheng iyon upang kami palakasin minsan pa sa'yo, mas lalong umasa sa'yo at maging matalino kami o marunong sa pamumuhay uh, sa gitna ng makasalanang mundong ito. Yan po yung aming pangan panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, thank you. God bless minsan pa sa inyong lahat. Okay, yan ang aking basbas minsan pa sa mga sandaling ito. Okay, so babayo na ulit. Okay? Ah, sige, babay na ako ha. Ah. Babay ka ka. Ah, babay na ako. Hindi. May, may tanong si Rampo. Nag, nag-raise naman, sir. Hindi, nag-raise lang. Hindi naman yung question. Mm. <clears throat> ano lang yung ano mo, ha? Ah? Diyan na, ha? Mamaya ako ang gagamit niya. No. Ha? Bakit? Bakit? Bakit na? Ang dami kong gagawin. Gagawa pa akong post ko. Sira ulo ka pala, day.